القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو طوق سبقته الضراغم حزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم Živimo u vremenu kad nije lako biti musliman. Nećemo reći nemoguće, ali zaista nije lako. onaj ko želi biti praktičar i samim tim očekivati Allahu Đalašanu nagradu na sudnjem danu, a spas od džahennemske vatre, ko to želi, on mora biti praktičar. A ako se Allahove vjeri, ako se Allahove milosti ne nada, onda nek u svom životu postupa onako kako hoće, kako mu njegove strasti nalazi. Plemenita braćo živimo u vremenu velike smutnje, u vremenu razilaženja i razno raznih mišljenja i podvajanja. Kad se ni oni najučeniji ne mogu snaći i ne znaju na koju bi stranu okrenuli. I živimo isto tako, braću, u vremenu velikog stresa. Nije vam nepoznata izjava kad kaže danas sam imao veliki stresova i bio mi je težak dan. Nažalost, to je tako. I svi mi, manje ili više, kroz to prolazimo. Ali naš odnos prema tom stresu zavisi, odnosno naše zdravlje i naš iman zavisi od našeg odnosa prema tom stresu. Džabir radijallahu anhu, ovo je predanje zabilježio imam muslim u svojoj hadijskoj zbirci, Džabir radijallahu anhu kaže sljedeće, čuo sam Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, da tri dana prije svoje smrti govori sljedeće La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu fanna billahi azza wa jal Neka se nikome od vas ne prikuči smrt a da on obavezno ne misli o Allahu lijepo. Dakle, nemoj dozvoliti da živiš i da tvoji dani prolaze i da dođeš pred samu smrt, a čovjek predosjeća i vidi gdje se nalazi kakav je njegov hal. Nemoj dozvoliti da te to stanje zadesi, a da misliš o Allahu Đalešanu ružno. U drugom hadisu, zapravo u hadisi kuciju, a to su Allahove riječi, Allah Đalešanu mu kaže Ena inda vanni abdi bi, fel je vunne bi ma šara. Ja ću se prema svom robu, prema čovjeku, odnositi onako kako on misli da ću se ja prema njemu ponijeti. Pa neka o meni misli kako me drago. Šta znači ove riječi? Ove riječi znači ako budeš praktičar i nadao se Allahovoj milosti i vjerovao u Allahovu milost, da će ti Allah Želešanu dati. A ako budeš onaj drugi, koji bude samo musliman imenom, ili bude podbacivo u Allahovim propisima i budeš očekivao kaznu od Allaha zbog toga. Da će te Allah želešanu vada i'adu billah da Allah sačuva kazniti u paklenoj vetri. Hasan al-Basri, rahimahullah, imao je običaj kazati vjernik lijepo misli o Allahu, zato i čini dobra djela. A nevjernik ružno o Allahu misli, zato i čini hrđava djela. I onaj koji se nada Allahu i Đalešanu u milosti, on nastoji da opravda tu svoju nadu dijelima, a ne riječima. Braćo, jedno je riječ koju čovjek izusti i za koje ne stoji, a drugo je riječ koju izusti i za koje stane svojim djelom. Tu je velika razlika. Imam Nevevi Rahimahullah kaže da učenjaci učenjaci lijepo mišljenje o Allahu Đalešanuhu objašnjavaju na sljedeći način. Lijepo misliti o Allahu znači da se nadaš Allahovoj milosti i da se nadaš, da misliš, da budeš siguran u to da će Allah Đalešanuhu preći preko tvojih hrđavih djela. To je da lijepo misliš o Allahu. Kad braću Allahu treba lijepo misliti? Kažu islamski učenjaci da se o Allahu Želešanu lijepo treba misliti nakon što čovjek izvrši neki ibadet i da se nada, da lijepo misli o Allahu i da se nada da ćemo uzvišeni Allah taj ibadet primiti. A ne ja sam klanio, pa hajde, šta me briga. Ne ide tako. Musliman tako ne gleda. Klanio sam gospodaru radi tebe i nadam se, pun sam nade da ćeš mi ti ovaj ibadet moj primiti. Kad musliman učini grijeh, a grijehe svi čine. Kad učini grijeh i kad se pokaje, da ima lijepo mišljenje o Allahu i da kaže gospodar, pogriješio sam, da priznaš to što si uradio. Nama stvorenjima je drago kad nam se neko izvini. I kad kaže halale, brate, nisam onako treba urat, ja sam pogriješio. Pun si sebe. Kako onda mi stvorenja prema gospodaru da ne priznamo svoj grijeh? Kad kadaš gospodaru, pogriješio sam, znam da sam uradio onako kako ne treba, oprosti mi, ja vjerujem u tvoju milost, više nego u išta drugo. E to je lijepo misliti o Allahu i Allah to prima. Allah tako te ovu prima. Prima je onaj ibadet koji uradiš. I onu sadaku, braću, koju izdvojiš. Kad je dadneš na Allahovu putu, radi uzvišenog Allaha. Ne zato što neko vidi i ne zato što ti preferiraš nekoga ili se sažališ na njegov hal, nego samo zato da te Allah Đalešanuhu na sudnjem danu spasi od džehennemske vatre. Od vatre, braćo, umjesto koju će mnogi poželjeti onu tamo što gori. Da se prže u njoj, a da džehennemske vatre nema, jer je ona 70 puta žešća od dunjavučke. Kad udjeliš sadaku da se nadaš i da lijepo misliš o Allahu da će primiti. Kad uputiš Allahu Đalešanuhu dovu, da kažeš gospodaru, ovo je dova koju je tebu putio miskin, koji nema ništa u svojim rukama. Mi ponekad mislimo da vladamo sobom, a kad, kad nas zadesi najmana bolest, gripa, a pa gripa, braću, nije bolest. Gripa se možda i ne ubraja u onu pravu bolest koja zahtjeva liječenje. Gripa prolazi 5 ili 7 dana, 10, 15, nije bitno. Kad padneš u postelju i nema skuvata u sebi truna, onda vidiš ko se istas. Da bez Allaha Đalašanu očima treptati ne mereš. Kad uputiš tu dobu uzvišenom Allahu, ti kao slabo stvorenje, a on sve mogući, da se nadaš i da budeš pun nade, da lijepo misliš o Allahu da će on uzvišeni tvoju dobu uslišati. I da će tvoja dova, brate, koju uputiš za sebe, i za druge muslimane, za svoju porodicu i druge muslimane, da će to dobi biti otvorena nebeska kapija, jer je iz srca izašla, a da neće biti vraćena i da to nije samo ona doba koja se uči, samo je to da se prouči. Krene se, nauči se jedna doba i ona se uči stalno. To je, braćo, mahinalno izgovaranje. To je postala rutina to, ne ide iz srca. Kad uputiš tu dovu da znaš da će Allah primiti. Postoje ljudi koji žele nešto uvjetno rečeno neostvarivo, a za Allaha Želešanu nema neostvarivog, ili koji žele pobjeći ili se sačuvati od nekog velikog zla, i kad pomisle šta traže od Allaha, koju blagodat, i kad pomisle od čega se Allahu utječu, sad kažu, pa ja rab, ja toga nisam dostojan, to se neće ostvariti, i onda odustane od ove. Ovaj traži od Allaha Želešanu u Firdevs. To je najljepše mjesto u džennetu. Od toga boljeg nema. Od toga mjesta boljeg nema. Osim mjesta koje će dobiti Rasulullah alaihi salatu wasalam u džennetu. Nema boljeg. I to mumin traži. I onda kaže gospodaru šta ja tražim? Pa ja tražim Firdevs. Firdevs Mumin slabog imana odustane od toga. Ili kad se utječe Allahu Đelešanu od vatre, a velika je stvar, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ A onaj ko od vatre bude udaljen i u džennet uveden, taj je postigo najveći uspjeh. To je veliki uspjeh. Kad tražiš spas od vatre, kažeš gospodaru, pa ovo je nešto zaista veliko. I onda mumin slabog imana, musliman, koji je labilan odustane od ove. Kaže, gospodar, ja nisam dostojen da tebi da ovu upućujem. A znate ko to ne čini? Znate ko na dovi ustraje? Onaj ko o Allahu Đelešanu je pomisli. Ko zna da Allah more dati, jer je svemoćan. Kur'an je preplavljen, preplavljen ajetima Inna Allahe ala kulli še'in kadir. Allah je svemoćan, sve more učiniti. Na mnogo mjesta se to kaže. Ko zna da Allah more dati i ko zna ko vjeruje da je Allah plemenit i da će dati. Taj čovjek koji pri sebi objedini ova dva umjerenja nikad od ove neće odustati. Tamam da traži Firdaus, nikad neće. I ako se dogodi da iz određenih uslova, iz određenih razloga ne bude ispunio sve ono što Allah Želešanu od njega traži, i ne bude dostojan da Allah usliša tu njegovu dovu. Ne bude dostojan. Zar mislite da će Allah zalašanuhu, alhamur rahimin i akramul akramin, najmilostiviji i najplemenitiji, da će čovjeka ostaviti bez ičeg? Da Allah zalašanuhu daje kao što daju ljudi? Nije to tako. Uzvišan je Allah, gospodar nebesa i zemlje, ne vraća muminove ruke kad pruži Allahu i kad kaže ja radim to ne vraća ih prazne. Ali treba vjerovati da Allah Želešanu to neće učiniti. Da tvoje ruke praznima neće vratiti. Pokušaj usrdno i odano Allahu Želešanu učiti dovu. Pa ćeš vidjeti rezultate. Rezultati neće izostati. Ali problem u nama što mi požurujemo. I ako nam dova istog trena ne bude uslišana, kaže mu gospodar, ja sam dobio, na uzubillah ta'ala, ima i takvi. Koji kažu, ja sam dobio, Allah mi nije dobro uslišao. Ili koji kaže, gospodar mi ne želi dobro. Ili koji kaže, gospodar moj, želi da meni bude teško i tome slično. Kada sam lađe lošanu sačuva izjava koje vode u njegovu sržbu i koje izazivaju njegovo proklestvo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وسلم تسليما كثيرا Čuli ste, braćo, za jednog pobožnog učenjaka koji se zvao Ebu Muslim al-Haulani. On je bio jako siromašan živio je kao abid, kao onaj koji se predao uzvišenom Allah, nije imao vremena da se bavi dunjalučkim poslovima i da go mila. jednom prilikom dovede mu žena u njegovu sobu i kaže nestalo nam je brasno. Nemam od čega kruh napraviti. Ali nam je ostao jedan dinar. Imamo dinar. Kaže on daj mi taj dinar da idem kupiti. Brašno. Otišao je na pijacu i čim je stupio tamo pojavio se neki siroma na kojem se vidjelo da gladuje danima da nema ništa, da je uboga fukara, ništa nema. I pružio mu je ruku, taj siroma. Logika nalaze da čovjek kaže, pa treba meni, i moji su gladni. I nije obavezan da da, jer je on dužan skrbiti svoju familiju, a ne drugi. Međutim, ovaj čovjek, ovaj pobožnjak, ovaj pobožni čovjek, Ebu Muslim al-Hawlani, uze onaj dinar i stavi mu rupu, kaže on ti. I siroma hode. To, šta ću sad? Potrošio sam, dao sam ono što sam imao, a kod kuće nema hrane. I kaže, onda je radio jedan period kod jednog žagove drva sa njim, da bi zaradio naramak drva, I stavio je taj naramak u vreću koju je ponio od kuće za brašno. Stavio je taj naramak dreva i vratio se kući i stavio ga u sobu i otišao, stavio ga u kuhinju i otišao u svoju sobu. Misleći o Allahu Đelešanu u lijepu. Kaže nakon nekoliko trenutaka, ovo braćo nije hikaja. Ovo nije hikaja koju prenose oni koji se bave hikajama, nego ovo istini događaj koji je zabilježio imam Ed Dehebi u svome kapitalnom dijelu Sijaru Alamin Nobela, u kojem govori o životopisu mnogih islamskih učenjaka i pobožnjaka, pobožnih ljudi. Ebu Muslim je ostavio tu vreću sa drvima i ošao u svoju sobu. Da i Bade čini i da čeka šta će Allah Đalešanu udati. Allah Đalešanu u svoje dobre robove ne ostala na cijelu. Nakon nekoliko minuta njegova žena nosi skuhan kruh i stavlja pred njega. A on je pita Allahu, a robinje, odakle ti ovo? Jer on zna da je ureću stavio drva, a ne brasno. Odakle ti? Pa kaže, po Bogu, to je od onog brasna što si ga donio. Ja je izvada brasno i skuhala kruh. Jebo muslim, rahmetullahi alaihi, uzeo je onaj kruh i jeo ga je plačući. Ta jebo muslim nije Allaha Đelešanuhu zaboravio, dok je možda nekad bio više u izobilju. Pa Allah Đelešanu nije njega zaboravio. A ovo su karameti koje je uzvišeni gospodar daje svojim dobrim robojima. I šta više? Imamo primjer u Jakobu, ali i sada ovim ću i završiti. Taj vjerovjesnik u kojeg se u toku 40 godina, nakon što je izgubio sina Jusuf, ali i sada, promijenilo na njegovom tijelu sve, osim njegovog jekina, i njegove zahvalnosti uzvišenom Allahom. Nije nimalo utjecalo na njega da o Allahu Đalašanu u ružno misli. Prvo je izgubio Jusufa. Pa je rekao Sabrun Džamil, meni je preostalo da se strepim ništa drugo. Zatim je izgubio sina Benjamina, koji je zadržan, kojeg je Jusuf, ali i uz pomoć namještenja one krađe kako vam je poznato zadržao na svom dvoru. I zatim ostaje treći Jakubov sin u Egiptu koji je rekao neću se vratiti u Palestinu dok mi to otac ne dozvoli ili dok Allah Đelešanu mu ne presudi. Dok ne dadne izlaz. Tri sina izgubio. I znate šta govori? Kaže Sabrun Džamil ponavlja svoje. Lijepo Allahu misli. Asallahu en jehtijeni bihim džami'an. Allah će mi sigurno sve njih dovesti. Ne samo dvojicu, nego tri sina. I šta je rekao svojim sinovima na kraju? Idhebu fetehassesu min Jusufa wa ahihi. Raspitajte se o Jusufu i njegovoj brać, njegovom bratu, pardon. Volate i esu min rauhilla. I nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Nemojte prestati u Allahu lijepo misliti. Zbog čega, braćo? innahu la jaj'asu min rauhi Allahi illa l'kavmul kafirun. Jer zato što nadu u Allahovu milost gube samo oni ljudi koji ne vjeruju u Allaha. Narod nevjernički. E zato, brate, kad dopadneš iskušenja iz kojeg izlaza nema, kažemo nema uvjetno, tad ima sežda i tad ima suza kojom ćeš natopiti ono svoje mjesto na koje si pao na seždu. I reći gospodaru, glavu ne dižem dok ti izlaz ne pošelješ. I dok ne uslišaš ovo na čemu sam i ovaj velaj u kojem se ja nalazim. Ima vraću to. A da nam ljudi olakšavaju naše bolesti i naše iskušenja, nikad nam niko olakšao ne bi. Hamad ibn Seleme, taj poznati učenjak Rahimahullah, jednom prilikom je rekao Kad bi mi neko dao da izaberem, da na sudnjem danu mi presudi Allah ili moji roditelji, ja bi izabrao da mi presudi Allah, a ne moji roditelji. Zato što mi je Allah želešanu prema meni milostiviji od mojih roditelja. Molim sebišnjeg Allaha, pomoću njegovih savršenih svojstava i prelijepih imena, da nas uzme u okrilje svoje milosti i da nam da srce koje će ga slaviti i hvaliti i koje će ga neizmjerno voljeti molim uzvišenog Allaha Želešanuhu da objedini muslimane i da ovo razilaženje koje vidimo i ovo međusobno, međusobno netrpeljivost i ubijanje da učini da tome dođe kraj i da svi stanemo pod jednu zastavu.